الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kerser. Od sedbenici knjige, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. I nemojte govoriti o Allahu osim istinu. Nemojte pretjerivati svoje djeli. I toga je Allahov poslanik, draga moja braćo, najžešće osudio pretjerivanje u vjeri. I došlo pa je u hadisu Ebu Hureyre koga bilež imam Bukharija u sve sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Allahova vjera je jednostavna, a neće čovjek pretjerati u vjeri, a da ga ne slomi. Pretjerivanje u vjeri nije držanje za sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Niti je pretjerivanje u vjeri ostavljanje onoga što Allah zabranio nikako. To je potrebno i to čovjek mora raditi. Pa na primjer nije pretjerivanje u vjeri da čovjek pusti bradu.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 Jedna od odlika kojom je uzvišeni subhanahu wa ta'ala odlikao, odlikovao islam, jeste umjerenost. Jeste umjerenost u islamu. Bez pretjerivanja, kako kaže uzvišeni Allah, i tako vas mi učinismo srednjim ummetom, najboljim ummetom. Idete srednjim putem. Pa nas je poučio naš stvoritelj Tebara Keotala i obavezao nas da dovimo u svakom namazu i na svakom rekiatu da kažemo uputi nas na pravi put. Na put onih kojima si svoje blagodati podario, ne na put onih na koje si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali. Pa su to dvije skupine, dvije krajnosti, jedni koji su pretjerivali, pa su pa se Allah na njih rasrdio, a drugi koji su ne dotjerivali, pa se Allah, pa je Allah učinio da budu u zabludi. A Islam je srednji put. I to je ta umjerenost koja odlikuje Islam na drugim vjerama. Odlikuje ga na drugim vjerama u svakom pogledu. A uzvišen je Allah te barak je je zabranio kako muslimanima, tako i drugima da pretjeruju u svojoj vjeri. Pa kaže uzvišeni o sredbenici knjige, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. I nemojte govoriti o Allahu osim istinu. Nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. I stoga je Allahov poslanik, draga moja braćo, najžešće osudio pretjerivanje u vjeri. Pa je došlo u hadisu koga bileži imam Ibn Ebe Asim u svome sunenu i tabarani od Makala, Makila ibn Jasara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dvije skupine ljudi neće zaslužiti moj šefat na sudnjem danu. Dvije skupine ljudi. Prva skupina ljudi je vladar koji je nepravedan, koji je varalica. I druga skupina ljudi koja neće zaslužiti šefat jesu oni koji pretjeruju u vjeri. Tako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I došla je u hadis Abu Hurajre koga bilježi imam Buharija u Sume Sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahova vjera je jednostavna. A neće čovjek pretjerati u vjeri, a da ga ne slomi. Vjera će ga slomiti sigurno. U tom kontekstu je hadis koga bileži imam hakim i koga je vjerodostojnim cijela skupina u Leme, od njih imam Semani, imam Neovi, Ibnu Hađer i drugi, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, a hadis nam prenosi Ebu Salebet al-Hušani, kaže Allahu vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam u ovome hadisu, Allah je propisao farz, farzove i nemojte ih ostavljati. I Allah je postavio granice i nemojte ih prelaziti. I Allah je zabranio stvari pa im se nemojte približavati. I neke stvari ostavio i nije o njima govorio. Pa nemojte o njima tražiti i ispitivati. Nemojte o njima tražiti i ispitivati. Jer je traženje o stvarima koje su ostavljene kao mubah, kao halal pretjerivanje u vjeri. Prije skoro nazvala me jedna sestra i kaže, čula sam da na veće ne valja jesti povrće, voće, oprostite. Zašto, kaže, kada pojedeš na voće jabuku, ostaje jabuka u stomaku, dolazi do vrenja, stvara se vino u stomaku. Allahu dragi, imali li veće nepravde i zulma od onoga koga čine muslimani sami sebi u svojoj vjeri? To nam uzvišen je Allah propisao. Tako nas poučava. Da tako shvatamo vjeru. Kroz generacije muslimani išli od poslanika do današnjih dana. To nije rečeno. Dok ne dođu nezdalice i džahele koji pričaju Allahovi vjeri, a ne znaju ništa. Pa mi imamo danas dva problema. Problem džahla, neznanja i problem pretjerivanja Allahovi vjeri. To su dva problema koji nas najviše danas muče i najviše obstruiraju rad na davetskom polju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim. Od sada im je bio akasa. Najgoriji musliman je onaj musliman. Najveći grijeh ima, najveći zločin je počinio. Tako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sallam. Onaj koji ispitiva o stvarima koje nisu zabranjene, pa i Allah zabrani zbog njegovog ispitivanja. Poslanik sallallahu alejhi ve je rekao jedne prilike kako je došlo muslimom sahihu pred ashabima. Allah vam je naredio hađ i obavljajte hađ. Pa je ustao jedan asab koji se zove Reka ibn Habis, pa kaže, jel svake godine Allahov poslaniće, svake godine treba obolet hađ, pa je Allahov poslanik ušutao. Tako je tri puta ponovio, pa mu nije odgovarao. Naljutio se Allahov poslanik, pa mu je rekao, Zarunima terektukum. Ostavite me tamo gdje sam vas ostavio. Nemojte me ispitivati onome što vam nisam govorio. Da sam vam rekao jeste, svake bi godine morali hađ obavljati. Prije vas su oni uništeni zbog toga što su se razilazili sa svojim poslanicima. I to, zbog toga što su ih puno ispitivali. Kad vam nešto naredim, uradite od toga koliko možete, a kad vam zabranim, prođite sa toga. To je Allahova te barak je ta'ala vjera. Pa je pretjerivanje u vjeri odstupanje od prakse poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Bilo u velikom ili u malom. Čak u nekim stvarima koje ljudi poimaju da su to simbolika. Došao je Ibnu Abbas poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, na mini, kako bideš imam Nesaj, Ibn Mađe, imam Ahmed i drugi, sa ispravnim lancem prenosilaca. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alaihi sallame, daj mi kamenčiće. Kaže, pa sam mu stavio kamenčiće veličine bobe graha u njegovu ruku. Pa je rekao, ovakve kamenčiće bacajte, ovakve. I nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. I nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Uništeni su prije vas oni zbog toga što su pretjerivali u svojoj vjeri. Pretjerivanje u vjeri biva znači ako uzmeš kamenčić veći nego što je uzimao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa šta je onda sa većim stvarima? Stoga uzvišen je Allah, draga moja braćo, u svakom vremenu učini čovjeka koji će braniti ovu vjeru od onih koji preteruju u svojoj vjeri. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi imam Ibn Abdul Berr u svom djelu Šerif Ashabil Hadis, imam al-Bazzar i drugi, I hadis je ocjenila skupina u Leme vjerodostojnim. Oni su imam Hakim i Zahedi, imam Ahmed i Šeh Albani i drugi. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, ovo znanje nosi iz svake generacije pravedna skupina. Koji ga brane od ispri, iskrivljenog tumačenja onih koji pretjeruju u svojoj vjeri. Oni koji pretjeruju u svojoj vjeri. Da se ne bi riječi pogrešno razumjele, treba jednu sitnicu pojasniti. Pretjerivanje u vjeri nije držanje za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti je pretjerivanje u vjeri ostavljanje onoga što Allah zabranio nikako. To je potrebno i to čovjek mora raditi. Pa na primjer nije pretjerivanje u vjeri da čovjek pusti bradu. baš živio na zapadu. Jer je pustanje brade obavezno. I nije dozvoljeno kratiti osim ono što pređe preko šake. Pa to nije pretjerivanje u vjeri. Ostavljanje pušenja nije pretjerivanje u vjeri. Jer je pušenje haram po sve uleme današnjice. To nije pretjerivanje u vjeri. To je Allahov din koga se ljudi moraju držati. Pretjerivanje u vjeri da čovjek radi ono što poslanik sallallahu sallam nije radio. Ili da govori ono što poslanik sallallahu sallam nije govorio. Ili na način kako to nije činio. To se smatra pretjerivanjem u vjeri. Pa su najbolji ljudi koji su srednji, nisu svojim nemarom se spustili na stepen nemarni, niti su svojim pretjerivanjem došli na stepen onih koji pretjerivaju u vjeri, nego su srednji i umjereni u svojoj vjeri. Pa kako god čovjek koji je koji ne dotjeruje svoju vjeru, izlazi sa upute poslanika sa osrame. Tako i čovjek koji pretjeruje, izlazi sa te upute i, sa, i prekoračuje te granice koje je uspostavio šarijat i koje uspostavi uzvišeni Allah te barak o teala. Pojedini ljudi čine djela misle da time obožavaju Allaha. I da je to približavanje stvoritelju te barak o teala. A to im ništa ne povećava nego udaljenost od njihovog stvoritelja. Vidio je, došlo je u muslimom i buharinom sahihu, od Enesa ibn Malika, da je poslanik s.a.v. vidio čovjeka koga su uzela dva njegova sina pod ruku i vode ga. Pa kaže Allahov poslanik s.a.v. šta je ovome? Kažu, zarekao se Nezri je učinio zavjet da neće jahati. Pa kaže, Allah nije potreba da on sam sebe pati. Allah nije potreba da on sam sebe pati, pa mu je naredio da jaše, da uzješe devu. I došla je u Buharinom i Muslimom sahihu od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik Salafeme na putu vidio čovjeka oko koga su se ljudi okupili i napravili mu hlad, pa kaže šta mu je? Kaže, kažu posti, pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije od dobročinstva da postite na putu. Nije te Allah zadužio da sam sebe patiš tamo gdje ne možeš. Time te Allah nije zadužio. Stoga kada je došao čovjek Abdullah ibn Omaru, kako bideži ima Ahmed i Tabarani sa lancem za koga ima Mahejsem i kažu da je, kaže da je dobar, a Ahmed Šakir da je vjerodostojan. Rekao je Abdullah ibn Omaru, ashabu koji se najviše držao sunneta poslanika sa Allah Kaže, Ajša, ne znam da ima ashab koji se žešće drži sunneta. I kaže, nafija da si ga vidio kako prati stope poslanika, rekao bi da je lud. Kaže Sejid ibn Musejid, da vidiš Abdullaha ibn Omara, da ste ga vidjeli, sjedočili bi mu i ja sam spreman da mu posvjedočim. Ako ću ikome sjedočiti da je stranih dženeta, onda Abdullah ibn Meso. Abdullah ibn Omar, radijallahu anhu, kaže, nemoj to raditi. Ja sam čuo poslanika, sallallahu sallam, da je rekao, a hadi se braćo je radostojan. Ko ne prihvati Allahovu olakšicu, tamo gdje ima olakšica, imaće grijeha koliko arefat. Imaće grijeha koliko brdo arefata, takve će grijehe imati ako ne prihvati Allahu olakšicu. Zbog čega čovjek sam sebe optrećio u vjeri? To Allah nije tražio od njega. Zato kaže, braćo poslanik, svala sveme, hele kelmu un, tri puta je to ponovio. Uništeni su, propali su oni koji pretjeruju svoju vjeri. Propali su. Nađete danas ljude, prate od istoka do zapada šta se dešava. Znaju šta je neki tamo poslanik u parlamentu u Južnoj Americi ručao. Sve on poznaje šta je bilo. A kad pogledaš njega u njegovo, njegovo stanje, vidiš ga da ga nigde na mapi nema. Živ bio da si se zabavio samo kako da islamsku školu otvoriš svome djetetu. I kako da svojoj ženi staviš nikak, glava bi ti pukla od muke. Ali bježiš od svojih problema zabavljajući se problemima drugih. Pa tako ljudi rade. Da bi pobjegli od muke, i gorke stvarnosti u kojoj se nalaze zabave se sa istokom i sa zapadom. A njih nigdje nema. Allah te barak je tala to ne traži od nas. Kaže imam tahavija u svojoj akidi. Allahova vjera je jedna na zemlji i na nebu. To je islam. I to je srednji put. Između pretjerivanja i nedotjerivanja. Između poricanja Allahovi svojstava i utjelovljenja Allaha te barak je tala. Između kadrija i džebrija. I govorili smo šta su kadri i džebrije da ne ponavljamo. I između straha i nade. To je Allahova vjera. Kaže šehul Islam ibn Tejnije. Allah je zabranio pretjerivanje u vjeri općenitom zabranom. Bilo da se radi o akidi i bilo da se radi o propisima. O bilo čemu da se radi zabranjeno je pretjerivanje. Tako kaže šehul Islam ibn Tejnije. A kaže ibn Hađar. Neće čovjek pretjerivati u svojoj vjeri. Neće čovjek pretjerivati u svojoj vjeri i ostaviti olakšice a da neće na kraju biti nemoćan i da ga to neće slomiti i ostaće poražen. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao u hadisu koga bilježi imam Bejhefi sa dobrim lancem prenosilaca. Poslušajte, braćo ovaj lijepi hadis, možda ga niste nikad prije toga čuli. Hadis prenosi Džabir radijallahu anhu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u njemu Allahova vjera je jaka, čvrsta. Sama po sebi nije jednostavna, čvrsta, ozbiljna vjera. Pa kaže, uđite u vjeru polahko, blago, Pa kaže dalje, fa innal munbatta ma ardan qata wala zahran abqa. Kaže, pa onaj koji sili, on niti je put prevalio, niti je jahalicu u životu ostavio. Šta znači ove riječi? Ja ću vam kazati šta znači. Čovjek uzješe ja, devu, jahalicu, konja. I kad vidi ljude koji su odmakli ispred njega, želi stići. I udara životinju, udara dok je ne ubije. I onda kad je ubije, siđe i gleda u nju pa je stao. Nije put prevalio, a niti je jahalicu u životu ostavio. Tako kaže poslanik Salalasana. E to vam je primjer čovjeka koji pretjeruje u vjeri. Pretjeruje, pretjeruje, dok ne slomi islame, i sebe i sve druge koji ga slijedite. Pa je Allahova te barak je otala vjera umjerena. I zbog toga je poslanikova, sallallahu sallam, uputa najbolja od svih uputa Molim Allaha te barake od da nas uputi njegovom uputom. Allahum ikfir lana zunubana, wa israfana fi amrina, wa sabbit aqdamana, wa ansudna ala al-qawm al-kafirin. Allahumma la tajal dunya akbar hammina, wa la mablagh ilmina, wa la tusallit alayna bi dhunubina, wa la yakhafuka wa la tarhamna. Min qalbi al-layl al-jatim, al-badr al-basim qadim. من قلب الليل الجاسر نريد أن نشرح إصبر أوضع الفيديو إزدانيا أسان سكسار جاية قطر بن إنفرماتي موشت قوبت على قطة المدرسة كلر قاسي مانا يشت من دسة دوالة ستنين أوسنين ili na e-mail kontakt od من بعد شتاء قاسم الفجر الباسم قادم بشباب صلوا الفجر برجال باعوا العمر بشباب صلوا الفجر برجال باعوا العمر بشيوخ كانوا شعالا في الليل تشع الفكرة الفجر الباسم قادم ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء بنساء عشن حياة لله وكن ضياء الفجر الباسم قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاسم